Polo berri zauzoko posta salbatu ondoan aldiuntan MVC etxeak behar du laguntza, barnekudeak eta araso lagien ondorioz, KAF familien laguntza kutsak bere agiria erretiratu zion, proiektuak ez gauzatzen elkarteak, geroztik diru zoja handiak ditu, egoeraren berri eman Nicole Grusson poloko animazio batzordeko kideak. Il y a des mésententes entre la direction et les salariés. Le malaise est venu de là, une incompréhension totale. Chaque directeur qui est arrivé, il a voulu faire table rase du passé, redonner des nouvelles directives, au lieu d'essayer de, eux de s'intégrer. Gaur egun ez da zuzendaririk eta bilangile galditzen dira, lanpostu babestuetan baitira, ondoko ostegunean, usaiaz kanpoko biltzak nagusian trenkatuko da MVC MVCaren geroa, biodurriti poloko biztanleak espero du eragileen arteko elkarrizketa piztuko dela. Parte ardezaten jendek deliberuan, hamareta izortziek ez dakite zer presatzen den. jarditzetakun sehila bete, egin ditzakun pondu bat, ukan ditzakun behar ba, ba, ba, kanpoko behar, behar badat, spezialista badira, zer pasatzen den, ukan ditzakun aski disponibilitate onartzeko zerten joan ez dena, atera bidea da elgarrekilan mintzatzea ezin egona aspaldikoa da, baina deus ez dela egina izan salatzen du Jean Marc Abadik, bai honako oposizioko haute txigisa MVC-aren administrazio kontseluan parte hartzen du ere. Kaf departamentoa eta bai honako errekoetxak zer nahi egiten dute, usten dute egoera hola, itxi nahi dute, me horrein arte ez dute proiekturik, ez dute fitxik eraiten, uh, eh, zer nahi da, eta biztan kesu dira, eh, eta normala. Eh. Zuretako uh... berantegi da? Be, Obezen egitea jadanik, me, bai, posible da beti, me politiko borontete bat izan behar da, eta ez dakit eh, haiek uh, baduten ez. Kafaren diru laguntzari gabe, departamenduak eta erriko etxeak ere apaldu zuten haien sustengua, Hala ere, jakin berda, gaur egun, polo berrizeko mvc ak zazpieun kide dituela.